sam molio svom braću kada sjedi na stolicama, ustupi stolice našim srcama, da stvarno preče da sjedi. Da braća kada stoji sa strane, slobodno popnu gore na bilu. Ima mjesto u čudu. <laughs> Trabalho, tio. dva trojica sam svoj se Mora neko šehat. Vas pa mi se džema to pa. ja sam lekši i sam ćeš ostati ti tu ne, Se ja sklapim. Dobro, mora ništa slijedno. Ajde prijatelj. Aportes Thank you. تعال كيف سمت بيدا كده مستطال تصير بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Poštovani posjetioci, draga braćo, cijene sestre, salamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. Pred nama je još jedno niz predavanja koje za vas koje do sada organizuje Udruženje građana alternativa. Čas je da predstavim našeg večerašnjeg gosta predavača, cijenog magistra Avelina Pjesića. Večera ćemo govoriti o temi Allahu miljenik najbolji uzor. Nakon što, završi, nakon što će završi sa izlaganjem, zamolim vas da budete strpljivi i ostanete na svojim mjestima, jer ćemo imati proglašenje pobjednika prijetodno održanog pize svide poslanika Salalahu Alaihi koji će nam saopštiti profesor Mihra Čanak. Prije nego počnemo, zamolim vas da svoje mobilne aparate. Yatırapeden bazı ekstra şeyler. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Doista svaka zahvala pripada našem gospodaru, stvoritelju zemlje i nebesa, Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika. Salavat mir i selam na njegove časne ashave i sve one koji slijede na putu istine do sudnjega dana. Braću moje draga i uvažene sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večeras družimo sa temom koju smo naslovili Allahu miljenik najbolji uzor. Iako je to jedna veoma široka tema, mi večera se moramo potruditi da naše izlaganje ne, ne bude veće od 40 ili 45 minuta, pa nam je i to dodatni problem. Naše ovo predavanje ćemo podijeliti u nekoliko dijelova. Na početku ćemo govoriti o razlazima ove teme. Nakon toga ćemo napraviti jednu uvodnu riječ, nakon toga ćemo govoriti odlikama Allahu poslanika alihi salatu kojima se on odlikuje nad ostalim ljudima i nad ostalim poslanicima. Nakon toga ćemo spomenuti nekoliko samo hadisa koji govori o Allahom poslaniku i njegovim postupcima. Potom ćemo spomenuti nekoliko primjera kako su ashabi dosljedno slijedili Božih poslanika i na kraju svakako kakve mi obaveze danas imamo prema Božim poslaniku alihi salatu wasalam. Kada su u pitanju razlozi zbog kojih smo odlučili da večeras govorimo o ovoj tematici, o Allahom poslaniku, njih je doista mnogo. Prva stvar, mi živimo u vremenu poremećenih parametara kada je u pitanju slijedženja. Najbliži nam je dan ili najbliža nam je noć, učerašnja noć i vidjeli ste kako bošnjaci, muslimani, bosanci okreću leđa svome gospodaru uh, Allahu subhanahu wa ta'ala i kako se udaljavaju od sunneta Božih poslanika da se vam čineći mnogi, mnogi harame. Isto tako, ovo je vrijeme, vrijeme u kojem se naročito na zapadu veoma često iznose potvore na Allahu poslanika i laži. Pa ovo predavanje, ako Bog ima za cilj, djelimično da odgovori na takve potvore i na takve tvrdnje. Isto tako, ovo je vrijeme kada, nažalost, i muslimani veoma malo znaju o poslaniku. Pa ste vidjeli oni, ajde i nazovemo, ankete tamo po Maroku i po Bosni, kada pitaju ljude da nabroje deset igrača Barcelone ili nekog drugog velikog svjetskog tima, da to većina ljudi zna, ali kada treba nabrojati samo pet imena ashaba, onda ljudi skoro pa ništa ne znaju. Pa je svima nama potrebno da se upoznamo sa velikanom čovječanstva, sa najodabranijom ličnošću koja je ikada kročila zemlju. Muhammedom alaihi salatu wasalam. Isto tako, ovo vrijeme u kojem živimo je vrijeme nepravdi, vrijeme zuluma i to najviše opet osjete muslimani, a vidjet ćemo kroz nekoliko segmenata života ovog poslanika, kako se on borio protiv nepravdi, pa znači sve su to neki segmenti i faktori koji su mene ponukali da večeras govorimo o ovoj tematici. Svakako, braćo moja draga i cijeli sestre, na samom početku ne smijemo nikada zaboraviti činjenicu i o njoj neprestano govorimo i o njoj ćemo neprestano govoriti dok nas je tu na zemlji. Nas je Allah Đelešanu stvorio ovdje da obožavamo Allaha Đelešanu. Jedan jedini cilj zbog čega smo mi tu jeste da treba da obožavamo Allaha Đelešanu. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ljudi i džin nisu stvoreni osim s jednim razlogom, a to je obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Allah Žešanuhu i svoje milosti ljudima slao poslanike koji će ljude pozvati u tauhid, monoteizam, da im pojasne koga obožavati i kako obožavati. Pa su svi poslanici od Adem alaih selam do Muhammeda pozivali u istu stvar. I ciljano u istu stvar i Isa alaih salatu selam koji kršćani smatraju nekada Bogom, nekad Božim sinom, on je pozivao u čisti monoteizam, pozivao je da se obožava Allah subhanahu wa ta'ala, i pojašnjavao ljudima kako da ga obožavaju, isto tako je to činio i Muhammed alaihi salatu wasalam. Pa je Muhammed alaihi salatu wasalam posljednji poslanik u toj dugoj plejadi poslanika i Allah Đelešanu je sa njime zapečatio tu plejadu i nakon Božih poslanika alaihi salatu wasalam nema poslanika. Na to se nagrađuje da je poslan cijelom čovječanstvu. Ako nema poslanika nakon Muhammeda alihi salatu wasalam, logično je, a to potvrđuju i hadisi i kuranski ajeti, da je Muhammed alihi salatu wasalam poslan cijelom čovječanstvu. I nemoj da nekada nasjednete na neke priče pa Muhammed Ali Selam je poslan Arapima ili eventualno do Turske, do Bosne, gore dalje Amerika, Europa, Australija, ne, ne, ne. Pa je to netačna konstatacija Allahu poslanik alihi salatu wasalam je poslan cijelom čovečanstvu i vidjet ćete još viši. Poslan je i džinima, poslan je i ljudima. Znači, vraću moja draga, Allah Đelešanuhu iz milosti prema umetu slao je poslanike, posljednji poslanike Muhammed alaihi salatu wasalam, poslan cijelom čovječanstvu. Njegova biografija ima jednu odliku koja nema, koju nema ni jedan drugi insan. Njegova biografija je zapisana sa lancem prenosilaca. Pa sve što imate, uradio je poslanik, rekao je poslanik, odobrio je poslanik i za toga ima lanac prenosilaca do imama Buharije, do imama Muslima, do imama Ebu Davuda, do imama Tirnizije i tako dalje. Pa je njegova biografija jedina na planeti zabilježena sa lancem prenosilaca. I sada kada neko kaže Hajde da govorimo u 45 minuta o Božijem poslaniku, alihi tu se To je zaista veliki izazov. Zamislite da vas neko pusti u neki, neki veliki rasadnik ili neku veliku parcelu od 10 duluma gdje su sve različiti cvjetovi, sve ljepši od ljepših. I kaže, hajde samo da beri deset. Tako mi večeras imamo veliki izazov da nešto izdvojimo iz života Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Čak ćemo vidjeti nevjernici koji su bili pravedni, kada govore o ličnostima historije, stavljaju Muhammeda alihi salatu wasalam kao najuticajniju osobu u historiji. Pa znači ovo što mi falimo Muhammeda alihi salatu wasalam, da ne ispadne, hvalimo ga jer vjerujemo, mi smo muslimani, ne. I nevjernici koji su, znači pravedni, Muhammed alihi salatu wasalam stavljaju kao najbitniju ličnost u historiji čovječanstva. Velik broj ljudi nije svjestan. Jednom smo ovdje baš govorili kako nismo svjesni Allahove blagodat što imamo islam. Pa se mi s tim islamom igramo. Najbolji opet pokazatelj je ono sinošnje slavlje, po nekima kažu hiljada ljudi, iako im ja ne vjerujem, ali hiljada ljudi se okupilo zbog čega? Nismo svjesni nijameta i blagodati da nas je Allah počastio Islamom. Isto tako veli broj ljudi skoro pa ništa ne zna o poslaniku. Boži poslanik, o njemu su napisane, o njegovim posebnostima. Pazite, imate knjige koji govori samo po čemu je Boži poslanik poseban u odnosu na ostali ljude i u odnosu na ostale poslanike. Pa evo ja ću vam spomenuti kratko samo deset stvari. Prva stvar, Allah Đelešanu je pohvalio njegov moral. Ja, Rab. Zamislite danas kada dođete negdje u školu, pa neki profesor kaže ovo dijete je lijepo dijete, odgojeno dijete, kulturno dijete. Babo od tog djeteta da može ikako na rotenskom časom bi poletio. Moje dijete povalio profesor. I treba tako, da si ponosan na svoje dijete. Allah Đelešanu kaže iznad sedam nebesa وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ Doista si ti i tvoj moral je velik. Tvoj moral je avun, velik. Ko nam to kaže? Allah Đelešanu. Stvorite zemlje i nebesa. I onda mi tragamo za nekim koga da oponašamo, koga da slijedimo, a imamo nekoga koga nam je Allah Đelešanu preporučio. Druga stvar, vezana za ovu stvar, Allah Đelešanu ga je učinio nama uzorom. Prvo ga je pohvalio, Nakon toga ga je učinio uzorom. Kaže uzvišeni Allah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَ Vi doista u Allahovom poslaniku imate divan uzor. A mi, ne znajući njegovu siru, ne znajući njegovu biografiju, tragamo za glumcima, za pjevačima, za igračima, za nogometašima, a Allahom se kunim, uzmite, čitajte. Velik broj tih igrača ima problema sa drogom, ima problema e, kažnjavam po zatvorima, prevare i tako dalje. Ali kamere su nam ih napuhale i predstavile da su to ljudi koji zaslužuju da se slijedi. Isto tako Allah Đelešanuhu Muhammed alihi salatu wasalam je poslao kao o svjetovima. Pazite, ovaj način kuranskih izražavanja, kao kad Allah Đelešanuhu kaže ljude i džine nisam stvorio osim. Tako Allah Đelešanu isto kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا Mi te nismo Muhammede poslali, osim s jednim ciljem. Nismo te poslali osim kao milost. Pa je Muhammed alihi salatu wasalam milost. Ali oni koji ga znaju, oni koji znaju njegov sunnet, oni koji znaju njegove postupke, vidjet ćete sada ako Bog da kada budemo govorili, on je milost prema ljudima, prema nevjednicima, prema onima koji su ga vrijeđali, milost prema životinjama. Ja, rab. Pa ga je Allah Đelešanu odlikovao da je on milos svjetovima. Isto tako, pokornost njemu je pokornost Allahu. Kaže Allah Đelešanu, men yuti ir rasule, faqad ata Allah. Onaj ko se pokori poslaniku, on je pokoran i Allah subhanahu wa ta'ala. Pa kada naiđete na hadis u Buhari, u Muslimu, u Tirmizi, u Rijadu Salihinu, kada se pokoriš tim hadisima, ti si pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, slijeđenje Božijeg poslanika. Vi danas, govorit opet jednom o tome, ali sad u ovom kontekstu, vi danas imate omladini, hvala Allahu putem interneta, hadijske zbirke su tu, pa nekada uzmu određeni hadis, možemo reći sitnicu, pa i se čvrsto drži, što je za svake pohvali. A naše društvo, zato što nije naviklo da se ta stvar praktikuje tu, pravi od toga smiote. Kaže Allah Đelešanu, Kul in kuntum tuhibbun Allahe, fetebi'uni juhbibkum Allah. Ja, Rab. Kaže Allah Đelešanu, reci, ako vi volite Allaha, poslanika slijedite, pa će vas Allah zavoliti. Ja, Rab. Hoćeš da te Allah zavoli? Najbolji put je slijedi poslanika. Reci, ako Allaha volite, poslanika slijedite, pa će vas Allah zavoliti. Pa i slijedjenje poslanika, njih senatu wasalam, i u krupnim i u sitnim stvarima, put koji vodi ka ljubavi uzvišenog Allaha. A govoriti o tome da te voli Allah, treba li o tome govoriti? Govorili smo o, tome više puta. Zamisli da neko na televiziji, načelnik neke općine, predsjednik države, slučajno tebe negdje u govoru na nekom intervju kaže Pezić će moj jaran. Jaran, ja sam, ja sam jaran načelniku. Šta je načelnik? Šta je presjednik? Zaboli ga zub, cijelu noć ruči, a ovo boli me zub. A Allah da te voli, gospodar zemlje i nebesa, onaj uči, koji je stvorio džennet i džehennem. Pa je najbolji put ka ljubavi uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala slijedjenje Božih poslanika alaihi salatu wasalam. Isto tako, Allah ga je počastio vječnom muđizom. Svi poslanici su imali muđize, nadnaravna djela koja ljudi kada vide povjeruju. I oni kada bi umrli, te muđize bi prestajale. Osim Muhammed alihi salatu wasalam. On je umro, njegova muđiza je ostala vječna. Šta je to? Kur'an. Inna nahnu nezelne zikra, wa inna lehu lahafizun. Mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo bdjeti nad njime. Pa danas odete u Australiju i kažete nekom muslimanu, gdje prouči kul huvalla? On ga prouči. Dođete u Bosnu, on ga prouči isto na u Australiji. Odete u Ameriku, kažete prouči kul svi isto uči. A uzmete Inđile ili Biblije. Zna li neko koliko ima različitih verzija? To nema više podatka koliko ima različitih verzija Inđila i Biblija. A Kur'an na istoku i na zapadu isti u harf. Pa je to odlika Božih poslanika se salatu veselam, Isto tako. <clears throat> Allah Želešanuhu iz počasti prema Muhammedu sallallahu alaihi wasallame, sve poslanike i većinu poslanika koji se spomnju u Kuranu doziva ih imenom. O Ademe, o Musa, o Isa, osim Muhammeda alaihi sallatu Iz respekta prema njemu doziva ga po poslanici. Ja, ejuha rasul, o poslaniće, ja, ejuha o vjerovjesniče, pa ga Allah Đelešanu iz poštovanja, iz ljubavi nije htio dozvati njegovim imenom. Isto tako, njegova poslanica je derogirala prijašnje poslanice. Jedne prilike Muhammed a.s. je vidio Omer ibn Khattava čiti, čita neki papir. Pa kaže šta je to? Pa kaže ovo je, kaže komate vrata, čitam. Pa je se Allah poslanik naljutio, kaže, Omere, tako mi Allaha, da je Musa živ, da je Musa živ sad, a ja poslanik ne bi imao opcije osim da vjerujem u mene. U drugom vjerodostojnom hadisu kaže Allah poslanik salatu neće čuti za mene ni jedan kršćanin, niti židov, a potom ne povjerovati u mene, a da neće biti vječni stanovnik džehennema. Pa je njegova poslanica derogirala sve prethodne poslanice. Inne dine, inda Allahi, el Islam. Kod Allaha, na dunjalku može biti šta hoće, ali kod Allaha jedina vjera prihvatljiva nakon dolaska Muhammeda a.s. je Islam. Isto tako, Allahu poslanik je poslan nama, ljudima i poslan je i džinima. Mi muslimani vjerujemo da postoji dva svijeta, paralelna, ljudski i džinski svijet. Pa je Muhammed alihi salatu wasalam poslan i džinskom svijetu. I o tome govore hadisi, gotovo o tome su govore mnoge kuranske sure. I na kraju, kada je Allah poslanik išao iz Mekke u Jerusalem, pa uzdignut u noći Isra vol Mi'rađa na sedmo nebo, on je bio imam i predvodio je sve poslanike u namazu. Allah Želešanu ga počastio time da ih on predvodi sve u namazu. Allah poslanik ima mnogo drugih odlika, ali jednostavno da samo malo shvatimo o kome se radi, koliki je njegov ugled kod Allaha Đalešanu. Evo nekoliko samo primjera, jer zaista, zaista je to jedna široka lepeza. Nekoliko samo primjera iz života Allahog poslanika, ali se letu Njegov odnos prema Allah, ja rab, ja rab, Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik je znao klanjati noćni namaz, noćni, ne farze, ne sabah, ne podni, ne ikindiju, noćni dobrovoljni namaz, da su mu noge oticale. Pa kaže Allahu poslanić, zašto toliko uklanjaš, tebi Allah oprostio sve, i ono prije i ono poslije. Kaže Aisha, zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Ja, rab, a taj Muhammed alaihi salatu znao je doći svojoj kući i kaže suprugama ima lišta za jest? Kažu nema ništa. Kaže onda sam ja danas postač. Tako znači bio siromašan, a tako zahvalan. Zamislite onda mi koji imamo ova auta i laptope i mobitele i kuće i stanove i odjeću i avione kako bi onda mi trebali da budemo zahvalni ako je Allahov poslanik koji nije imao šta da jede, kao najbolji Allahov rob, po cijelu noć skoro provodi u noćnom namazu. Mi, velik broj nas, ima problema sa farzima. A pogledajte Allahov poslanika, ali se Isto tako, nekoliko samo primjera i života sa svojim suprugama. Mi danas u cijelom svijetu, pogotovo na zapadu, imamo problem što je porodica srušena. Na zapadu gore švabo sjedne s računa da se oženim, treba mi toliko za kiriju, toliko za ovo, toliko, to je 3000 eura, kaže, ne isplati se, lakše mi je tri puta otići mjesečno u javnu kuću da Allah oprosti. Pa su sebi srušili svoje društvo. Sad zato Njemci izumiru. Šveđani izumiru. Nemaju, nemaju porodice. A vidite Allahu poslanika, alaihi se nam. Svaki dan poslije Indije obiđe svoje supruge, razgovara sa njima, pita treba li im nešto. Sa svojom suprugom Išom, dva puta se natjecu. I to u vojnim povodima. Naredi ljudima, kaže, vojni pohod, krenite, on ostane sa Išom da se vidi ko je brži. Pa jednom pobjedla Iša, poslije Boži poslanik kaže, hajmo se još jednom potrkati. Pa je pobjedio Boži poslanik, kaže, ovo ti je iša za ovu prvu pobjedu. A iša radi Allahu kaže, Allahu poslanik je bio pod navodnim znači obični insan. Muzao je ovcu, čistio je kuću, ušivao je odjeću, pomagao je u kućanskim poslovima. Pa pogledajte Allahov poslanika u ovom segmentu ljudskog života. Pogledajte ga u odnosu prema komšini. O islamu segment komši je nešto široko. Čak država prema državi je komšijska država. Grad prema gradu je komšijski grad. Sjediš s nekim u autobusu, on je tvoj komšija. Sjediš s nekim u avionu, on je tvoj komšija. Pa vidite kako su se naše komšije obhodile prema nama. Allahu poslanik vezuje ispravno vjerovanje za odnos prema komšiji. To vam je islam. Neko misli islam je uđi u džamiju, klanjaj pet namaza i kaže dobar musliman. Kaže Allah poslanik, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Tri puta se zaklini za nešto što će kakaj, tri puta, tako mi Allaha ne vjeruje. Kaže Allah, Allahu poslaniće, a sad pitaju, ko je taj kojeg spominješ? Ne vjeruje onaj od čiji ruku i od zla nije siguran njegov komšija. U jednom hadisu dolazi Boži poslanik i kažu ima jedna žena. Mnogo posti, dobrovoljan post, da ne bi pogrešno shvatili ovaj hadis. Mnogo klanja, dobrovoljni namaz, mnogo sadake daje. Ali kaže ima samo jednu malu maharu. Vrijeđa jezikom komšije, kaže Boži poslanik, ona će u džehennem. Ja, rab. Ima, kaže, druga žena koja malo namaza klanja dobrovoljni. Malo sadaki daje, malo posta, ali komšije su mirne od njenog jezika. Kaže, ona će u džennet. Pa pogledajte ove savršene vjeri Islama koju žele da prikažu. Jeste li kada čuli da se neko kaže kršćanski terorizam? Nema toga, ne postoji. Osim muslimanski terorizam, a pogledajte Allahu poslanika u islam, kad se kaže komšija, obuhvata bez obzira muslimane i nemuslimane. Da imaš nemuslimana komšiju do tvojih vrata, ne smiješ ga uznemiravati. To što on nije vjernik, to je njegovo. Ali ga ne smiješ uznemiravati i šta više trebaš učiniti dobročinstvo. Isto tako, pogledajte odnos Božih poslanika prema siromasima. Koliko danas imamo siromaha po svijetu? U islamu, jedan od temelja vjeri, zekijat, najviše se daje siromasima. Boži poslanik kada bi vidio siromahe, popeo bi se na minber i pozvao ljude na Sergiju da pomognu tim siromasima. Čak je obećao za brigu o siromasima nagradu koja ne postoji u islamu takva. Kaže Allah poslanik kod Isu Buharije, Ko se brine o ženi hudovici? Znači žena razvedena nema ko da je, da znači donosi egzistenciju. I ko se brine o siromahu? On je kao muđahid na Allahovom putu. U islamu najveći stepen što čovjek može doživjeti jeste da bude spreman da svoj život na Allahovom putu. Kaže Boži i postani ko se brine o ženi hudovici i ko se brine o siromahu, on je na deređi čovjeka koji je u borbi na Allahovom putu. Ili, kaže, kao onaj ko cijeli dan posti i cijelu noć klanja. Zbog čega? Zbog brige o siromasi. To je Muhammed Alehi salatu wasalam i to je njegov sunnet. Evo da vidimo odnos prema nemuslimanima. Razbolio se židovski dječak. Nije Bubekrov sin, nije Omeru, nije Alin sin Hasan ili Husin. Židovski dječak, hadis u Buhari. Boži poslanik ima vremena da ode da ga obiđe. Ja, rab. Pogledajte tog insana da obiđe židovskog dječaka na samrt. Pa je došao Boži poslanik i kaže, vidim da se na smrtnoj postelji, primi islam, spasi se u vječni vatri. Pa je dječak pogledao svoga oca, pa mu je rekao, pokori se Ebul Qasimu Muhammedu, pa je dijete primilo islam, pa je Boži poslanik izašao i kaže, vala Allahu koji ga je spasio od vatri ali je imao vremena da ode obići židovskog dječaka. Kada je krenuo učiniti hiđu, pazite, gotovo, ljudi ga istjerali. Mora ostaviti svoju kuću. Svi asabi su ostavili sam svoj metak u Meki. Samo zbog vjeri. Ali opet nije htio da uzurpira ničije pravo. u radi Allahu anhu. Znate zašto je Alija ostao u Meki? Zato što Boži poslanik, iako su ga vrijeđali, potvarali, njemu su davali stvari da ih čuva. Zato što je bio povjerljiv. Pa je Aliju ostavio, kaže, ostani za mene, ja ovdje čim tiđu, a ti ove stvari tuđe vrati svakom njegovu stvar. Ja, Rab. Pogledajte Muhammeda alaihi salatu sam da kaže, ma istiravaju me, ma ja što ponijet sasvom, tako bi svi mi uradili. Ali Muhammed alaihi salatu sam neće crnu tačku svojoj historiji. Aliju ostavio, rizikovao svoj život, ali kaže, vrati ljudima njihove emanete. Isto tako odnos prema jednoj veoma kritičnoj kategoriji, zarobljenici. Sumane ibn Uthal, jedan ashab koji je poslije primio islam, zarobili ga ashabi u jednom od pohoda, pa ga doveli u džaniju i svezali ga za stup. Tri dana. Dali mu vode, dali mu da jedi. Boži poslanik mu dopustio da tri dana kao zarobljeni gleda kako ashabi živi, kako se voli, kako klanjaju, kako plaću i tako dalje. Nakon tri dana kaže zarobljenik, pustite ga. Uglednik, veliki uglednik sa jemami. Znači čovjek koji je bio, ajde kažemo, veliki uglednik. Pa je otišao do prvog bunara, okupao se i došao, kaže Allahu poslaniće. Tvoje lice mi je bilo najmrže lice na planeti, sad si mi ti najdraži. Tvoja Medina mi je bila najmrži grad, sad je to najdraži grad. Tvoja vjera, Islam, je bila najmrža vjera, ali mi je tu sad najdraža vjera. Pa pogledajte njegov odnos prema zarobljenicima. Ulazi u poslanik. Nakon što su ga protjerali iz i znate kako su ih mučili, koliko je trajala izolacija, i gladni, i mučeni, vraća se u Meku kao vojskovođa, kao pobjednik. Tada je mogao Boži poslanik, alaih salatu wasalam, da sravna račune sa svima onima koji su ga vrijeđali. Pa je došao Allah poslanik alihi salatu wasalam kaže šta mislite sada da ću ja samo uraditi? Vi znate da sam ja morao napustiti Meku zbog vas. Da ste nas udarali, potvarali, vrijeđali. Pred njegovim očima su meju radi Allahu ta'ala ubili. Kažu ti si plemenit, sin najplemenitijeg. Kaže, idhebu fa entumu tulaqa'u Idite, danas ste svi slobodni. Ja, to je Allah poslanik Otišao u Taif, nije otišao da zaradi novac, otišao da pozove ljude u islam, da se spase vatri džehennema. Iz Mekke do Taifa je skoro 100 km, pješici. Otišao gore, pa su oni bagnu tog grada nagovorili da ga istjeraju kamenicama. Pa su ga istjerali, raskrvavili ga. Pa je upola puta Allah poslao Džibrila, alihi salatu wasalam, i meleka zaduženog za brda. Pa kaže Melek zadužen za brda Allahu poslaniće, samo naredi i reci, ja ću dva brda sastaviti na tajfun. Nema niko da ostane živ. Šta misli da nama neko udari šamar, da nam neko obsuje, da neko... Ma koje, ima li kakva, ima li kakva raketa da ga ispali minimalno do mjeseca, ako mora i dalje neki Njega raskrvavili. Kaže Allah ne, ne, ne, ne, ja se nadam da će Allah iz njihovi kičmi dati da izađe narod koji će Allah obožavati. Pa i bilo je tako, pa su stanovnici pa postali među najboljim muslimanima. Pa to je Allah postanji, njegov odnos prema zarobljenicima, prema nemuslimanima, njegov odnos prema ljudima kada je imao 100% vlast. U Mekki je ušao kao vojskovođa, kao pobjednik, ali nije nikoga, znači, ubio i se s njima loše ponašao. Isto tako, dalje, njegova milost, njegov rahmet je otišao dalje. Jedne prilike Allah poslanik Ali se u sam ušao u jednu baštu, pa je vidio izmorenu devu. Pa kada je njega deva ugledala, počela plakati. Ja, rab. Njegovu milost su znale životinje. Pa je počela plakati i ručati ta deva, pa je došao Boži poslanik, stavio svoju ruku na nju, pa je prestala. Kaže Allah poslanik, ko je vlasnik ove devi? Da kažu, taj taj momak Ensarija, pa je došao. Kaže, bojte se Allaha u pogledu ovih životinja. Doista mi se ova tvoja deva žali da je patiš gladno i da je pretovaraš. U islamu životinje imaju svoja prava i dođe nam sad neka Evropa i imaju kao prava životinja. Halo, mi imamo prava životinja prije 1400 godina. U islamu zbog macije možeš otići u džehennem. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, žena je otišla u džehennem zato što je uzela mačku, zatvorila je, niti je nahranila, niti je pustila da ona sama sebi traži hrani. Pa u islamu možeš zbog mačke otići u džehennem. A možeš zbog mačke ili psa otići u džennet. Kaže Allah poslanik, u Benu Israilu je bila žena prostitutka pa je išla kroz pustinju i vidjela je psa kako od žeđi liže zemlju, vlažnu zemlju oko bunara. Pa je ta prostitutka sišla, si vode i napojila tog psa. Kaže Allah pa je Allah nagradio tako što je uprostio grijehe. Svakako je ovaj hadis treba ispravno shvatiti. Ne bi sad po Sarajevo imate čuka, lutalica, dade čuki malo supe i ne trebam niklanjati, ide Allah će mi oprostiti. Halo, ovo je vjera, ovo je u Beru Israilu priča treba klanjati, treba postiti, nositi hijab, sve ostalo, ali gdje imamo priliku svakako uraditi dobro djelo i prema životinjama. O Allahom poslaniku, tako mi Allaha, moglo bi se govoriti dugo. Pogledajte tu naj, najbolju generaciju ashave Božijeg poslanika. Vi imate sad jednu sektu, nažalost, eto, guraju se, laktaju se i po našoj voljenoj Bosni, koja psuje, naslađuju se time da vrijeđaju ashave Božih poslanika, ali i Ta najbolja generacija koja je ikad bila u čovječanstvu. Kaže Allah poslanika, ali i se nam, krenut će nekada u budućnosti ljudi u boj. Pa će im neko kazati, ima li među vama čovjek koji je vidio jednog ashaba Božih poslanika? Samo jedan da je vidio jednog ashaba. Kaže, imamo jednog. Kaže, pa će zbog toga dobiti pobjedu u borbi. Ja, rad. Kaže, pa će proći vrijeme, pa će opet ljudi krenuti u boj, pa će im neko kazati, ima li među vama neko koje je vidio neko, koji je vidio ashaba i poslanika. Kaže, imamo jednog takvog, pa će zbog toga pobjediti. I dođe neko prepun balaleta i zablude i psuje Ebu Bekra, Osmana, Aliju, Aishu i tako dalje. Ja, rabu Jarab koja je to, koja je to zabluda i koji je to dalavet. Ali pogledajte njihov odnos prema poslaniku ali se Jedne prilike jedan asab je nosio prstin zlatni, a muškarcima u islamu je zabran da nosi zlato. Pa je Allah poslanik to vidio, skinuo mu je prstin i bacio. Kao negiranje toga što je uradio. Ali u osnovi taj prsten je halal, može ga uzeti u džep i dati svojoj supruzi, prodati ga, kupiti za njega nešto. Pa kada je otišao Allah poslanik, svojim postom, kažu Asabu, uzmi prstinu, koristi se njime. Pa kaže, tako mi Allaha nikada uzeti neću nakon što ga je poslanik bacio. Meni je dovoljno tog prstena da je Boži poslanik bacio. Šta će mi prsten koji je bacio poslanik, ali se Jedne prilike poslanik klanja namaz. Pa je u toku namaza skinuo svoje meste, svoje, svoju obuću, papuće, a Ashabi kada su vidjeli da je poslanik skinuo papuće, oni svi u namazu odmah skinuli papuće i bacili. Boži poslanik predu selam kaže, šta je, ja sam skinuo papuće, što ste vi skinuli? Pa Allaho posjećka, mi vidimo ti skinuo i mi odmah za to uskinu. Kaže Allaho poslanik, meni je došao Džibril u namazu i kaže, na tvojim mestvama ima nečistoće čovjek musliman kada klanja ne smije na njegovoj odjeći i obući da bude nečistoćim. Pa sam ja zbog toga skinuo meste. Ali pogledajte ashaba, nema filozofije. Danas kod nas kad čovjeku citiraš hadise se jajete da ne može kamata. Ma kaže ne mogu ovako, ne mogu onako. A sami samo vide nešto. Završena stvar. Zato su uspjeli. Zato su bili najsretniji. Zato su bili najzadovoljniji. Isto tako oni, kada je u pitanju sunnet, pazite, ja pozivam tome da se sunnet ispravno razumije. Tako je neka stvar dobrovoljna, ako je čovjek i praktikuje, ok, ne treba zgodnije da pravi nered u društvu. Ali pogledajte kako su oni na osnovu sunneta ljude kvalificirali. Abdullah ibn Omer koji je bio poznati, prepoznatljiv da poslanika puno slijedi. Jedne prilike, hadis u Buhari muslimu kaže, čuo sam poslanika da kaže, nemojte vašim ženama zabranjivati da idu u džanju kad neka žena zatraži. Pa njegov sin, nakon ljubomora na svoju suprugu, kaže, tako mi Allah, ja ću svoju ženu zabraniti da ide u džanju. Kad mi zaiš, ja ću i zabraniti. Kaže Abdullah ibn Omar. Kaže prvo pa je se naljutio tako kako ga nikad u životu nismo vidjeli. Pa je rekao to svom sinu. Sine, ja ti kažem, rekao Allahu u postanika, ti kažeš ja ću opet zabraniti. ima li to logike? Jedan stari ashab je vidio jednog momka kako gađa druge ljude kamenčićima. A imate vjerodostojne hadise da je Boži poslanik zabranio da se ljudi gađaju kamenčićima. Jer kaže, to može nekom izbiti oko, slomiti zub, a ne može nevjernika pobijediti. Pa je taj stari Asab, kaže tom mladiću, nemoj, kaže, čuo sam poslanika da je to zabranio. Pa omladina, komladina, vazda! zaboravi on opet, kamen će opet nekog pogodi. Kaže mu ovaj Ashab, ja ti kažem da je poslanik to rekao, zabranio i ti opet činiš. Tako mi Allaha kaže, ako umriš, ja ti na dženazu neću doći. Tako mi Allaha, od danas više s tobom nikad pričat neću i tako mi Allaha, ako se razboliš, neću ti doći obić. Zbog jednog pod navodnim znacima sitnog sunneta. Ali kod njih nije bilo sitan sunnet, krupan sunnet. Poslanik je rekao, nemojte se gađati kamenčićima i završena stvar. Isto tako, oni su nešto u sebi, svoje žene, svoje potrebe, svoje protjeve, telesni prilagođavan poslaniku. Kaže Enes radijallahu taranu, ja sam jedne prilike bio poslanikom, pozvao nas je jedan asab na ručak. Pa sam vidio kako Boži poslanik jede čorbu koju je bilo tikvi. A Boži poslanik je, kaže, volio tikvu pa je tražio sve po čorbi tu tikvu. Ja sam, kaže, od tog dana odmah automatski zavolio tikvu. Kad sam vidio da poslanik voli tikvu, odmah i ja volim tikvu. Kaže Džabir u teranju. jedne prilike je poslanik došao u kući i kaže, imate ništa jest. Kažu, ima hljeba. Ima li, kaže, išta sa hljebom nešto da omočim? Kaže, ima sirčeta. Kaže, Allah poslanik, doista je sirče lijep, lijep začin, dajte mi sirčeta. Kaže Džabir, ja sam, kad je poslanik rekao da on voli sirče, da je sirče dobro, ja sam ga odmah zavolio. Kaže tada prenosio hadisa, kad je meni Džabir ispričao taj hadis, ja sam odmah zavolio sirče. Kod njih završena stvar. Poslanik nešto voli, ja odmah volim. Poslanik nešto ne voli, ja odmah ne volim. Što mi se nešto primi, ne jedna sahabika, pogledajte ti ljubav, tako mi je Allah da to nije zabilježio na disma hadisma, čovjek bi rekao, je li moguće da je postojala ta generacija? Allah poslanik na Uhudu je pretrpio poraz. Poraz su pretrpjeli samo zbog jedne prekršene naredbe. Ali desilo se što se desilo. Boži poslanik posjećen, slomljen u zub. Znači, malo je palo da Boži poslanik bude ubijen, a savi su ga čuvali svojim tijelima. Pa kada je završena bitka, u jednoj ženi Medinelike ubijen je otac, sin i muž. Ima li neko bliži ženi od ove tri kategorije? I njoj kažu, ubijeni su ti ti. Kaže ona, a šta je sa poslanikom? Kažu, poslanik je živ, hvala Allah. Kaže, ne vjerujem da ga ne vidim svojim očima, hoću da ga vidim, da se uvjerim. Pa su joj pustili da dođe do poslanika, kada ga ugleda, kaže, Allahu poslaniće, svi musibeti nakon tebe su maleni. Ja, rab. Pogledajte te ljubavi. Tako mi Allah insan ovo da nije pročito u vjerodostojnim knjigama, rekao bi ovo je nemoguće. Da ljudi vole Božje poslanika tako da sin, muž i otac kaže ništa nakon tebe. Samo je bitno da si ti Ja, rab. Koja je to ljubav tih plemeniti ljudi? Znamo se desiti. Kaže jedan ashab, ja sjedim kod kuće, pa mi napadne padne Allahu poslanik alaihi salatu wasalam. Nam mi, on će umrijeti i otići u visoke stepene dženneta. Sa poslanicima, sa šehidima. Mi ako uđemo u džennet, bit ćemo negdje dole, niži. Kaže, pa ja od ne mogu da se smirim dok ne uđem da vidim poslanika, da ga svojim očima vidim. Pa sam jednom došao, kaže, Allahu ja sjedim kod kući, pa mi ti naupadniš. Pa dođem samo da te vidim još dok si na Dunjaluku, jer ti ako umriješ, kaže ti ćeš otići u visoko društvo sa velikim ljudima i sa velikim poslanicima. Pa mu kaže Allah, Allah poslanik ali se ratu se nam objavljeni sajeti وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ نَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Oni koji budu pokorni Allahu i koji budu pokorni poslaniku, oni će na sudnjem danu biti sa vjernicima. Biće sa dobrim, sa šehidima, sa čestitim. Ja, tako mi Allah. Da ne postoji drugi faktor, a ima i puno. Ima Allahovo zadovoljstvo. Ali da čovjek bude pokoran samo da nasudnjem dan da bude sa poslanikom. Toliko maštamo da čovjek usnu vidi poslanika alaih se nam. Kaže Allah poslanik, doći će ljudi u mome umetu, neko od njih bi dao cijeli dunjalu da me vidi. Pa insan znači da bude pokoran, da slijedi poslanika, alaih salatu wasalam, da bude sa njim na sudnjem danu. Jedne prilike kaže Enes radijallahu ta'ala, mu došao je Asad, kaže Allah poslaniče, kad će sudnji dan? Daj nam kaže kad je sudnji dan da se pripremimo. Allah poslanik ne zna kad je, a ima neko bitnije pitanje, pa kaže وَمَاذَا أَعْدَتَ لَهَا Šta si ti, kaže, pripremio bolan za sudnji dan? To je bitnije. Kaže Allah poslanič, nisam ništa nešto puno. Klanjam farze, dajem zekijat, postim, idem na hač, znači one osnove. Ali kaže, volim Allaha i njegovog poslanika. Pa kaže Allah poslanik, anta Kaže Enes Allah ta'ala anhu, nismo se obradovali nečemu islamu više od ovog hadisa, kada je Boži poslanik rekao u masavu, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Dobro sebi postavite pitanje, svi, i ja, koga mi volim. Danas koga voliš, sa njim ćeš biti na sudnjem danu. Ako si spreman, i ja isto zajedno. Pa ako voliš biti na trgovima gdje ima sto hiljada ljudi muzike, sa njima ćeš biti na sudnjem danu. Ja ne bi s njima volio biti na Dunjaluku, a na Ahiretu ne da mi Bože. Pa ako voliš pjevače, serije, igrače, glumce, propalitete, sa njima. Ente me amen ahbert, ovo su najskuplje riječi na planeti. Bićeš sa onima koji voliš već od danas sebi postavi pitanje koga voliš. Voliš li moralne, čedne, čestite i tako dalje. Nakon toga, braću moja draga, nakon što smo vidjeli samo nekoliko iskrica iz života Božih ustanika, nekoliko iskrica kako su ga sahabi voljeli da su bili spremni dati život za njega. Kaže Talha radi Allahu anhu kada je bila bitka na Uhudu, Allahu će ne izviruj, ja ću izviriti i strelice ću dočekat svojim prsima. Nemoj da tebe šta pogodi. Oni su život dali za Božih poslanika, ali se Da vidimo mi danas kakve imamo obaveze prema Božijeg poslaniku, ali se Prva stvar, mi moramo vjerovati u njega. Da je od Allaha poslan. Da sve što je rekao je istina. Mi imamo danas problem. Imamo sad da Allah oprosti jednu skupinu koja se lagano počela buditi u Bosni. Samo kaže uzimamo Kur'an. Ne uzimamo sunet Božijeg poslanika. Ja rab ima li većeg dalaleta i zabudi. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَ On sve što govori je objava koja mu se objavljuje. Pa kad poslanik nešto rekne, to je apsolutna istina ako je vjerodostojen hadis. Da li mi to možemo razumjeti? Da li treba komentar? To je nešto drugo. ali kažu ovaj hadis je vjerodostojan, onda je istina. Pa moramo vjerovati u njega. Vjerovati da je od Allaha Đelešanu. Vjerovati da sve što je rekao je istina. Moramo vjerovati da je poslan cijelom čovječanstvu. Nikako Arapima, nikako Turcima, cijelom čovječanstvu. Moramo vjerovati da je njegova poslanica derogirala sve priješnje poslanice. Kad vam dođe neko, nešto vam kaže, pa jest, ok, eto, vi to, mi ćemo ovo. Ok, vi to, mi ćemo ovo, ali je ovo jedino ispravno. Isto tako, čuvati se da ne uradimo nešto što će anulirati naše vjerovanje u poslanika. Mi smo o tome navodili mnogo primjera. Vidjeli ste utakmicu. Igra se utakmica i neko dobije crveni karton. U islamu imaju crveni kartoni. Mi to nažalost ne znamo. Nekada se ljudi ismijaju sa stvarima koji su od vjeri. Ja ću vam namjestiti nekoliko primjera, nemojte se naljutiti. Nekada ljudi vide da žena nosi nikav i smijavaju se ninđa ovo ili ono. To je vjera. Da li će neko nosit nikav ili ne, to je druga stvar. Ali je to vjera. Neko pusti bradu pa se neko s njegovom bradom smijaju. To je vjera. Da li ćeš ti imat bradu ili nećeš, to je tvoje. Ali je to vjera. Neko skrati hlače. Boži poslani kaže, sve što je ispod članaka od odjeće bit će u vatri. Pa momak ne želi to, podi, potkrati svoje nogavice i kaže, a, eno ga, ko To je ismijavanje sa vjerom. Čuvajte se da se ismijajte sa nečim od propisa. Čuvajte se da se ismijajte sa nečim od propisa. Isto tako, nakon što uzvjerujemo od i poslanika, ali se selam, dolazi pokornost. Kaže Allah Đelešanu, Ja i amenu, atri'u Allahe, wa atri'u Rasule, wa la Ovi koji vjerujete, Pokorite se Allahu i pokorite se poslaniku. Pa nam je obaveza da se pokorimo. Kaže Allah Đelešanu, fel jahderi ledine, u an أَنْ en tusibehum fitne, evo yusibehum adabun Neka se dobro pripazi. Pazite ovaj ajet je, tako mi Allaha, nešto najteže što je izrečeno. Neka se dobro pripazi oni koji se suprostavljaju njegovim naredbama, da ih ne zadesi kakvo, iskuši, kakvo iskušenje i da ih ne zadesi velika patnja. Isto tako, Allah poslani kaže kada je u pitanju pokornost, svi sljedbenici mogu će u džennet. Alhamdulillahi rabbil alemin. Svi sljedbenici mogu će u džennet. Osim oni koji odbiju. Ja, rab, ima li razuman čovjek da može odbiti? Ima. Ima. Pojasnio poslanik, alaih salatu Kaže, svi sljedbenici mogu će ući u džennet. Osim oni koji odbiju. A sad kao Allahu posljednji, da će neko odbiti. Jel moguće? Je li moguće da neko hoće u džennem, neće u Kaže onaj ko mi se pokori, taj će ući. Onaj ko bude nepokoran, taj odbiju. Neće reći, Boži poslanik, pogledajte kako se lije povrać. Onaj koji se ne pokori, taj je odbio da uđe u džennet. Pa insan koji hoće džennet, Hoće Allahovo zadovoljstvo, najbolji put je pokornost Allahom poslaniku, ali se ratu I treće je pravo Božih poslanika od nas, nakon što vjerujemo, nakon što mu se pokorimo, da ga volimo. Kaže Allah poslanik, ali se ratu selam, la yu'minu ahadukum, neće biti vjernik. Onaj od vas ko ne voli mene više, od svoga oca, od svoje djece i od svih ljudi na planeti. Omer Allahu ta'ala poznati Omer, kojim je Allahu Poslaniku više hadisa u džennet jedne pilke s poslanikom sjedi i kaže Allahu poslaniće, ja tebe volim više od svega osim sebe. I Omera kako iskren bio. Ja tebe kad volim više od svega, ali sebe više volim poslaniće. Kaže, la ja Omer, a, ne može. Moraš mi kaže, voliti više od samog sebe. Nisam, kaže, znao. Vidi Omera, u mene nema filozofije. Sad te odmah volim više od sebe. Kaže, el an, ja Omar, el an. Sad je upotpunjen iman. Pa poslanika treba voljeti više nego što volimo sebe. A kako se to potvrđuje? Potvrđuje se slijedjenjem Božeg poslanika, ali se da to se Tvrdiš, imaš neku osobu koju voliš. Pogotovo omladna to zna. Za, zaljubio si se u neku osobu, pošto ima Photoshop, obradila je to tamo, ona slike iz nje, nur, ko, da je hurija izišla iz dženeta. I ona kaže, Mrki da se sastanemo na Iliđi na Ma ti bi došao na večer, čekao bi sutra, zaledio bi se ko, ko ledenica. Ona ti jedno dogovori termin, tebe nema. Drugi put, a ti non stop, volim te, jesi Treći put, mrki još dolazi dva čoveče, smrze se. A volim te ja, ba nije vezi. Tvrdiš da voliš poslanika, ali se tu se Pokori se. I ovo, ako voliš, dođi na termin. Sad govorimo kad bi taj termin bio halal. ako volimo poslanika, ali se da se, mi jesmo narod koji voli poslanike, ovo što ste vi večeras ovdje došli, sigurno niste došli zbog pezića, došli ste zato što se govori o poslaniku, ali i se nam. I to je pokazatelj naše ljubavi. Ali ako imamo problema u tome da to popravimo, pa najveći pokazatelj ljubavi prema poslaniku jeste njegovo sljeđenje. slijedženje Allahu poslanika, ali i se se Sliđenje Božijeg poslanika je uvjetovano da bi naša djela bila primljena kod Allaha. Pazite, velik broj naših ljudi, sunarodnjaka, radi djela, a nije svjestan da to džaba radi. Kaže Allah poslanik, men ahdefe fi emrina haza, ma ne se mirhu fe ho rad. Ko uvede nešto ovu našu vjeru, što nije od nje, bit ćemo odbijeno. Pa da bi naša djela bila primljena kod Allaha, a svi se nadamo i hoćemo to, moraju se dva uvjeta ispuniti da je radi Allaha urađeno i da je u skladu sa sunnetom. Pa ako hoćemo da naša djela budu primljena, moramo se pokoriti i slijeti Božih poslanika, ali se nam. Pa kažemo, braću moja draga, pokazatelj ljubavi jeste slijedjenje poslanika, ali se nam, želja za njegovim viđenjem, donošenje salavata na poslanika, ali se Ja sam neku noć pravio anketu, ovako, usputno. Kaže Allah u poslaniku hadisu muslima, Ko donese jedan salavat na poslanika, Allah Đelešanu na njega donese deset. Hadis je rodostojan. Jara. Zamisli, dolazi Allah poslanik jednom ashabu i kaže Allah Đelešanu mi naredio da mi ti proučiš suru lebjeku nille dine kefali. Znate šta je ovom asabu zapilo za oči u tom hadisu? Kaže Allahu poslanik, jer i mene Allah spomenuo po imenu. On ne može da vjeruje da je Allah Đelešanu stvrtelj zemlje i nebesa njegovo ime izgovorio. Mi imamo priliku da Allah Đelešanu naše ime izgovori svakim danom. Donesi salavat na Allahom poslanika, se o sram pa će uzvišeni Allah i iznad sedam nebesa donijeti na tebe deset salavata. Pa donošenje na salavata na Božih poslanika. U autu, voziš se na auto, u, li, u, autu, u liftu, ideš u školu, ideš na posao. Allahume salli ala Muhammedinu ala ali Muhammed. Je li to teško? Ali to je pokazatelj naši ljubavi prema Božijem poslaniku, ali salatu wasalam. Pokazatelj ljubav prema poslaniku, ljubav njega, ljubav njegovih supruga, ljubav njegovih ashaba, Nemojte nam dirati u ashabe, to su naše oči. Uzmi mi oči, ali ne diraj mi u Ebu Bekra, ne diraj mi u Omera, ne diraj mi u Osmana. U mojim venama teče krv koja voli ashabe. Moramo voliti ashabe kada vidimo nekog ošnjaka da je se zarazio virusom psovanja ashaba. To se mora liječiti ljudi. To je najgori virus koji čovjek može da ima. Pa moramo voliti ashabe, voliti poslanika, voliti njegove supruge. Molim Allah Đelešanu da nas i naše porodice učine od onih ljudi koji će slijediti Allahu poslanika, ali se da nam. Molim Allah Đelešanu da nas učine od onih koji će braniti njegov sunet u ovim teškim vremenima kada napadaju Boži poslanika, ali se da nam. I na kraju, subhanak Allahumma da dihamdike, eškadu en la ilaha illa ente wa etubu salatu sallallahu Ovo je ono što kažu da je zima proljeće taj evo druge noći, stvarno, ono daju neke mogućnosti da korisno, ako Bog da ih provedemo i da se koristimo. Eto, večera smo imali prilike da slušamo našeg najmilijeg predavača, a govori o našoj e, osobi koju najviše, volimo, tako da se spojilo. E, međutim, sve mu dođe kraj, tako i večera s ovom predavanju ovom druženju. E, ja sam imao obavezu samo kratko, e, najvjerojatnije e, veliki dio vas već zna. Imali smo tokom prošlog mjeseca jedan kviz koji su organizirali osam udruženja iz Sarajeva zajedno se udružilo kako bi malo podstakli jedne druge na iščitavanje i kako bi podstakli jedne druge na izučavanje sire našeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi Djelo je bilo izabrano stvarno mislim sa mjerom. Bilo je pitanje knjige Upoznaj sa u par minuta od šeha Nasra Zahranija, koje se stvarno može pročitati u jako kratkom vremenu i e, svega par pitanja izašlo iz te knjige, ali izašlo e, namjenski. E, tokom prijava imali smo ukupno 345 prijavljenih. I ovo je interesantno, možda volio bi da, da čujete. 345 ljudi se prijavilo. Na ispit je izašlo 148 znači trećina. To je ono što kažu, eh, ne treba biti veliki vjernik da poželiš dženet kad ti o njemu pričaju. Kogod čuje o dženetu, poželi da u dženet uđe, ali kad treba raditi na putu prema tom dženetu, onda dolaze određeni problemi i odustajanje. I mi kada smo čuli šta se od nas traži, kada smo čuli koje se nagrade nude, mnogi smo poželjeli da učestvujemo u tom kvizu, ali kad je došao termin kviza, trećina je odazvala se, dok dvije trećine su odustane. Od 148 koliko se odazvalo, ispit je položilo 109. 109 njih ide u drugi krug. Ko bude najbolji u drugom krugu, imat će e, mogućnost da dobije umru, odnosno hač. Najbolji u drugom krugu će koga da imati, imati hač. Drugo mjesto će također biti umra i treće mjesto će biti, biti umra. 109 e, se sada kandidiralo da sebi, ako Bog da obezbjedi eh, hač, eh, ukoliko budem uspjeli sve završiti, onda ako Bog da već, već sljedeći hač. Palo je 39, nije položeno, odnosno 30. Kogod je izašao, on je, ako Bog nagrađen. Znanje koje ponesete, eh, ono koje ste izučavali, to je nešto što je trajno, ako Bog da, i što je najbolja, najbolje nagrada. 39 ljudi, to je neki 35% koji su, koji su pali. Žao mi je zbog toga, ja sam pregledavao ispite, stvarno sam davao poeni gdje je moglo i gdje nije moglo, ali ovih 39 nisam moglo Kad bi vam rekao da sam čak i dopisivo odgovore, kad vidim da može da se malo poguro za jedan poen, ali neću vam to reći, evo, neću. neću vam reći. 30, 109. 109 osoba, svi su nagrađeni. Svi će imati mogućnost da e, dobiju besplatnu knjigu koja će biti, e, po kojoj će biti ispiti za drugi krug. To od Čeha E, Ebu Bekra knjiga jako vrijedno djelo, jako obimno e, djelo, e, s tim što naravno imate skoro četiri puna mjeseca da se to djelo iščita, kako bi došli spremni. Računajte da će trećina da, odustane, ako Bog da neće, ako Bog da neće. pored ovih nagrada da će svi dobiti knjigu, svako udruženje imalo posebnu halku, posebne prijavljene, tako da imamo osam različitih kategorije najbolji u svakoj kategoriji e, dobit će 200, 200 maraka. Sad za ovaj prvi krug. S tim što najbolji među njima ima nagradu umre. Ima nagradu umre, tako da ja večeras ću samo kratko pročitati oni koji su bili najbolji u svojim grupama. Imamo udruženje Mladost iz Neđarića, Armin Denić je najbolj bio u toj grupi, a ako pogriješim, vjerujte, mahtute koje sam čitao, rukopise, bilo je, je svega, ako pogriješim, onda nemojte zamjeriti. Imamo Seharu iz Dobrinje, najbolji je bio Omar Kupus, zatim imamo Tempo iz Govošće, Edin Čolaković je bio najbolji. Imamo Veritas iz Gjelava, najbolji je bio Mersudin Horozović. Imamo Svart Artiv iz Rakovice, najbolji je bio Amel Bajević. Imamo Šeher iz Bistrika, Enes Kurtović je bio najbolji među njima. Imamo Asker iz Briješća, Rajh Agović je bio najbolji među njima. Imamo alternativu Sajliđe, Emin Mešić je bio najbolji među njima. Od osam prozvanih, sedmorica njih dobije nagradu, to je 200 maraka, jedan od prozvanih dobije nagradu umre. I najbolji je bio, ili da ostavimo za sljedeće predavanje, <laughs> E, najbolji je bio, sad da ga nađem. Amel Bajerić iz Kvartaktiva iz Rakovice bio najbolji među, 109 učesnika koji su položili, tako da onako Bog da, ne vjerujem da ćemo moći prije maja, ali najvjerojatnije da ćemo u maju, ako Bog da, obaviti umro. Allah da vas nagradi zbog dolaska, zbog prisustva, zbog pristupnog slušanja. E, molim Allah da ove riječi budu dokaz za nas nikako protiv. Nas dvije samo još napomene. Prva napomena je da kao i uvijek na izlazu imate mogućnosti jako povoljno kupiti određenu literaturu i učestvovati u našoj seriji koji pomaže, rad našeg udruženja. A s druge strane i e, naš Vedin ima još jednu napomenu da vam kaže, pa vraćam riječ moja draga, samo minuta. Znači mi imamo jedno druženje koje se zove Izvor dobročinstva i Izvor dobročinstva ima samo jedno, znači njegov cilj je pomaganje onima koji su potrebni. Pa između ostalih stvari e, željeli smo da način finansiranja pokrenemo jednu novu ideju, a to je da nakon svih tribina nudimo ljudima kasice koji će oni sada evo na početku godine uzeti i ne obavezujući ako Bog da tokom cijele godine na njima imaju znači E, informacije, broj telefona i znači mogućnost da se kontaktira osoba, znači e, cilj je da oni koji znaju da mogu onaj, da uzmu te kasice, jednu, dvije, tri, pet, slobodno uzmite koliko mislite da možete napuniti tokom godine, ako Bog da dati nekome u komširu kod rodbine, sav novac iz znači, tih kasica, ako Bog da, ide u dobrotvorne svrhe, u pomaganje onih ljudi koji su najpotrebniji. Svakako o vrijednosti pomaganja najpotrebnijih ne treba vama govoriti. Znači, moj savjet je da svi oni koji imaju bila kako, bilo kakva neka redovna predavanja, da onaj sitniš koji ostaje uvijek u novčanicima i doista zna nekad biti dosadan i težak, tu ga ubacite u tu kasicu, mjesec i po, dva, tri ili pet, ako Bog da, i kad vidite da je došlo gore do vrha, da više pare ne mogu ulaziti, samo nazovete na taj broj koji ima na kasici i neko će doći po te pare. Allah vas u svakim dobrom, pa oni koji znači mogu da nam pomognu u tom projektu, svakako je za svaki pohval. Assalamu alaikum. Daćemo samo da vrata, pa e, ostali